Ang programang ito ay nakaka nakakapogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. <laughs> Dear MOR Dahan lang, dahan Pwede bang live Dear MOR, Good day sa inyong dalawa, Popoy at Hasmin, and also sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. I'd like you to know that my story is kind of sensitive. Ika nga sa TV, patnubay ng magulang ay kailangan. I have a mental disorder. Don't get me wrong, hindi ako baliw. Meron lang mali sa akin na mahirap iwasan. I am talking about hypersexuality. Isa itong disorder sa pag-iisip na kung saan matindi ang obsesyon ko sa pakikipagtalik. Pag sinabing obsessed, hindi ako makakatulog kapag may natipuhan akong lalaki at walang nangyari sa amin. Please call me Chloe. Hindi ko totoong pangalan. For, for you to know me better, let me describe what I look like. Nakakita naman na kayo ng isang beauty queen, di ba? 5'8 ang height ko, maputi. At ang statistics ko ay 36, 25, 33. Halos lahat ng taong nakakakita at nakakasalubong ko'y nagtataka kung artista daw ba ako. Don't get me wrong, hindi ako nagmamayabang. Mahalaga lang talaga na ma-imagine nyo at ng mga listeners nyo kung ano ang itsura ko. Let me start my story nung bata pa lang ako. We live in a subdivision. Hindi lahat magkakakilala, pero ilan sa mga kapitbahay namin ay kaibigan ng mga magulang ko. Alam niyo yung typical neighbors na kapag may salo-salo, dadayo sila sa bahay ninyo para mag-share. Well, ang kwento ko ay nagumpisa sa ganung pagkakataon. Isa sa mga kapitbahay namin ay may anak na lalaki. His name is Brian. 15 or uh, 16 years old yata siya noon. I don't remember. Pero ang alam ko, mas matanda siya sa akin ng higit limang taon. High school siya noon and I'm 12. Popoy at Hasmin, sa murang edad ko, ay nakurap na ang utak ko. By saying crap, ay namulat na ako sa mga bagay na pangmatanda pa lamang. Brian taught me a lot of things. Pinapanood niya sa akin yung mga bagay na dapat ay hindi ko pa napapanood. At ang pinakamasaklap dito, lahat ng napapanood niya ay ginagawa niya sa akin. Chloe. Mm. Oh, ano na namang nangyari ha? What? Rinake mo na naman yung boyfriend mo? Excuse me, we're not even friends. Paano magiging kami? What? Eh, bakit? Mm, may nangyari sa amin? Oo, bakit? Bakit ka pumayag? Oh dear, hindi ka pa ba din pasanay? Bakit mo sasirusuhan yung mga bagay na pwede namang pagkatuwaan lang? Alam mo, magkakasakit ka sa ginagawa mo eh. Besides, you just don't do it. Blah, blah, blah, blah. Dapat sa taong mahal mo lang. Hindi ka ba mm. natatakot Diyan sa ginagawa mo, ha? Mahal, anong salita yan? First of all, naranasan ko yan before I even know the word love. Simulat umpisa pa lang, it's just a game for me. Anong mahal-mahal? Yan na nga isa sa pinaka-corrupting word na alam ko sa ngayon. But then mali eh. Mali yung ginagawa mo. Paano mo naman nasabing mali? Basta, mali yung ginagawa mo. At saka ano ba? Concern lang naman ako sa iyo eh. Don't worry dear, hindi porket I love doing it, eh ginagawa ko na kung kani-kanino. I don't just do it. Ginagawa ko lang yun sa mga type kong lalaki. When I feel it, I go for it. O sige, sige ha. Paano kung conservative yung lalaki? Aber? Hindi ako papayag. Look at me. It's not hard for me to find one. Mawawala pagka-conservative mo sa akin. Ang babae nga nagagawa kong lalaki. Mga natural pa kayang lalaki. You know what? You're sick. Hindi na normal yan eh. I know. Tsaka hindi naman to basta-basta napipigilan lang. Mababaliw ako pag di ko ginawa to, girl. <sighs> Nasubukan mo na bang magpatingin, ha? Pakiramdam ko naman wala silang matutulong sa akin. Huwag mo nga pangunahan yung mga doktor. Wala na yatang hindi nasusolusyonan sa panahon ngayon, ano? Eh bakit kayo pagagamot ang isang bagay na hindi naman nananakit sa akin? Pinapasayo pa nga ako nito eh. <laughs> Joke lang. Pero let's face it, hindi ka naman ikamamatay to, no? Yung disorder mo, oo. Pero yung magka-STD ka dyan sa ginagawa mo? Hmm. Pero bahala ka sa buhay mo. Buhay mo yan eh. As long as you're happy. Mm-hmm, I am happy. Different guys every day. Totoo pala yung experience is the <gasps> best teacher. Pwede na akong magturo ng ganung subject. Yuck! <laughs> Kadiri ka! Magseryoso ka nga! Alam mo, naniniwala ako sa kabila ng mga tao mong yan, ha? May desire ka pa rin na makawala dyan. Ay, nako, hindi porket hindi mo katulad, kadiri na. Mind your own business, friend. Ay, basta ako. I'm just being a friend. I'm sharing with you yung tingin kong tama. Walang sisihan sa huli, ah. I know. Mas okay na to kesa naman sa love-love pa. Napakadaming drama. At least tong ginagawa ko, paiba-iba, walang settlement, walang attachment, walang masasaktan, puro saya lang. Ay, nako, <laughs> ewan ko sa'yo. Napakabaloktot naman kasi nung paniniwala mo eh. Kung hindi lang talaga kita kaibigan, iisipin ko na lang, galit ka sa mga lalaki. Siguro. Pero ewan ko, ayoko na isipin. Ang alam ko lang, yung mga lalaki nagpapasaya sa akin. At alam mo ang ibig kong sabihin. <laughs> hindi ha. Tignan mo kasi ha. Some of the guys na nakaka... Um, alam mo na, mm-hmm. they're asking you if ano ba itong nangyayari sa inyong dalawa. They even ask you if kayo na. Look at you! Naging heartbreaker ka na oh. <sighs> <laughs> Wala ka bang room for relationship? Ilang taon ka na ba ha? Hindi mo ba nakikita yung sarili mong magpakasal o magkapamilya man lang in the future? Girl, wala sa kontratang magkagusto. Ang usapan, may mangyayari lang sa amin. If they can do that, it's not my problem. <laughs> Dapat nga pasalamat sila eh. Ito na yung sagot sa mga manloloko ng mga lalaki, di ba? No commitment, satisfaction lang. Hi. Alam mo, makakahanap ka rin ng katapat mo. Hmm. Believe me. Tingnan natin kung magsasawa ako kapag ka na-meet ko na yung katapat ko. Kapag nagsawa ako, okay? Pag lang. <laughs> Ay nako, sana talaga. Para din kasi hindi ako magsasawa eh. Bawat experience ko kasi tumataas ng tumataas yung standards ko. Ha? Ang sakit mo sa ulo? Siyempre, ganda ako eh. <laughs> Bahala ka na nga sa buhay mo. <laughs> Popoy has mean, naging normal na bagay na lang sa akin ang mga nangyayari o may mangyari sa amin ng mga lalaking nakikilala ko. Anong goal ko? Saktan sila. Sino ba naman ang hindi mai in love sa akin, ba? Diba? Popoy at Hasmin, ganito ang laro ko. May makikilala akong lalaki, may mangyayari sa amin, tapos no contracts right after. So far, walang palya lahat sila nangungulit right after na may mangyari sa amin. It's either magiging kami daw ba o sa kanila lang daw ako. Well, sorry na lang sa kanila. Minsan akong nargapyado at oras na para maranasan naman nilang lahat yon. Unahin natin si Mark. Air condition mechanic. Yun bang mga matinong lalaki na nakatopless kapag nagtatrabaho? Batak na batak siya, dala ng pagtatrabaho hindi siya masyadong attractive, pero pag nakita mo na siya, alam mo na. Mag-isa nun ako sa bahay, Popoy at Hasmin. That time kasi, eh nag-out of the country ang parents ko. Only child ako, kaya ang bahay ay akin na akin lang. Good afternoon po, ma'am. Ah, good afternoon din. May kasama ka pala? Ah, hello po. Ah, opo, ma'am. Mahirap po kasi linisin yung aircon kapag ano. I don't care. <laughs> Natanong ko lang. Let's go? Ah, okay po. At ah, Teng, diyan ka muna. Ako, tingnan ko muna yung aircon. Baka maliit lang naman. Kaya ko na siguro buhatin yun. Madumi yung paa mo eh. Baka madumihan yung tiles nila, ma'am. Mm, sige, sige. Ikaw bahala. Sige, sige. Ako, ako na bahala. So, Okay. ano, are we going or not? Sige po. Sorry po, ma'am. Bale, ayan ah. ah teka, buksan ko lang ah. Ayan. See? Ang init ng aircon. Ano ba to? Heater? Patingin nga po. Ah, opo, madumi na nga ata to. <laughs> Teka. Ah. Ma'am? Ma- ma'am, ah, ano po yung ginagawa niyo? Ito? Ah, don't worry. Nakasando naman ako sa loob, kaya kahit hubarin ko tong t-shirt ko, wala kang makikita. <laughs> Tsaka mag-relax ka na. Para ka nakakita ng multo, namumutla ako. Oh. <laughs> Ah, uh, bakit po ba... Ba't, ba't po ba kayo nag naguhubad? Eh, mainit eh. Kaya nga pinapagawa ko yung aircon, di ba? Ayaw mo ba? Ano po? Ito. Ayaw mo ba? Ah, uh, ma'am, mawalang galang na po, pero... Ah... Uh... <laughs> so, let's go? Pero, ma'am... Don't tell me, bakla ka. Hindi, no? Mm. Uh, ano kasi, ah... Uh, nakaka, nakakapanibago lang na babae naghaaya. Alam mo, ang dami mong data. Ano na? Ba't po ba kayo nagmamadali? Huwag ka nang magtanong. Halika dito, halika dito. Mm. Thank you po. <sighs> Ah. Don't thank me. Nababastos ako. Eh, sorry po. <sighs> Don't say sorry. Para naman nagigilty ka. Pero ma'am, pagod na po ako eh. Maglilinis pa po ako ng aircon eh. Ah, sige na. Maglinis ka na doon. Bilis. Popoy at Hasmin, naging highlight sa buhay ko si Mark. Dahil right after na may mangyari sa amin, ay iniwasan niya agad ako. Pero makalipas ang isang linggo, may nakuha akong sulat mula sa kanya. Pamilyadong tao pala si Mark at iniiwasan niya lang ang gulo kaya siya umiwas sa akin. Ewan ko pero nalungkot ako noon. Hindi naging matagumpay ang pananakit ko sa kanya dahil siya pa rin pala ang nakaisa sa akin. Mas lalong nadagdagan ang galit na meron ako. After a few weeks, nakilala ko si Tej, isang instructor sa isang kilalang university sa Manila. Kagalang-galang siyang tignan at higit sa lahat, sobrang attractive. Ano to? Taas-taas? Wala na magtanan. Why do people put it here? Sa nun? Feeling ko ang tangkad ko na pero hindi ka pati maabot. Ay, nakakaloka. hi, miss. Ah. Uh, let me help you. Oh, wait. Did you just... Uh, ah, ah, inap mo ba ako? Ah. Pag sinabi kong oo, anong gagawin mo? bakit mo ginawa yun? <laughs> ang bango mo kasi. Oh. Alam mo, ganyan-ganyan lahat ng lalaki. Kunwari inosente, kunwari hindi gusto, kunwari mabait. Oh. Pero sa loob-loob, <laughs> Huwag ka na nga magpanggap. Gets na kita. Oh, wow. Oh, wow. Oh. What do you mean? Seryoso ka? Oo. Oh, ano ba sinasabi mo? Wait. Ah, nga pala, I'm Teach. Tej. Hmm? Seryosong pangalan yan? Hmm? <laughs> okay then. I'm Chloe. Chloe? Familiar. Maganda o pangit na familiar? Uh, yata. Well, no big deal. By the way, after this, saan ka pupunta? I don't know. Uuwi? Mm, you need a ride? Yes, I do. Nababasa mo yung utak ko, ah. Come on. Okay, um, bayad lang ako, then you can bring me home. I, I mean, hatid mo na ako. <laughs> Naughty ka. Hmm, so, ito ba yung, ito yung bahay mo? namin ng parents ko. Ah, ganun na. Mm, okay. Come on, Tage. Huwag ka ma-disappoint. Wala yung parents ko. They are always out of the country. Mm-hmm. Sa atin lang yung bahay na to. Mm, ganun ba? Ah, sige, sige. But first of all, linawin ko na sa'yo ha. I don't do this love thingy. Kaya pigilan mo ang sarili mo Bawal kang ma-inlove. O- okay. Uh, same page pala tayo. eh. Okay. Tara na. <laughs> Ready? Eh, yup. <laughs> Okay, come here. Oh, oh, no, no, no, no, no. Wait, wait. What? I have to take this. Sorry, Chloe. I have to go. Halika muna dito. No, uh, I, I, have, I have to go. Sorry. Bye. What the? Popoy at Hasmin, for the first time ay eh, walang nangyari sa amin ng lalaking natipuhan ko. For the first time, halos mabaliw-baliw ako because someone left me hanging. Hinding-hindi ko makakalimutan si Tej, ang lalaking unang nang iwan sa akin sa ere. The next day, naghanap agad ako. Pero minsan talaga, hindi mo na kailangang maghanap. Bigla na lang itong darating sa'yo si Dudes, isang typical band member na rock na rock ang itsura. May tattoo but not too much, just enough to make him attractive. Maganda ang katawan niya. Kitang-kita ko lahat dahil madalas siyang nakasando. Nakilala ko siya sa isang insidente ng uh, kapabayaan ko. Ano ba naman to? Bakit ngayong kapatitirit? <clears throat> Hassle ka, alam mo yun. Sino ba may hingang ko ng tulong? Dumidilim na. Come on, ayokong gabihin dito. Oh my gosh, come on, makisama ka na. Makisama ka Ah, uh, miss, may, may ah. tutulong ba ako? Sa- saan ka galing? Iisa na doon sa puno, tapos ah. nakita ko may sasakyan na nakatabi. Tsaka babae, baka ako kailangan ng tulong. Ah, okay, ah, yeah. Kailangan ko nga ng tulong. Ah, ano bang problema? Hindi ko alam eh. Ngayon lang nangyari sa akin to eh. Nako, mukhang overheat yan ah. Wala ng tubing radiator. Dapat bago ka nag-drive, check mo yun eh. Sorry na. So, matutulungan mo ba ako? Ah, ha? Teka, ah. ano bang ginagawa mo? Ang arte. Don't tell me, Papa, inosente ka din. Pareho lang tayo ng laro. Laro? Anong laro? I'm just here to help. Anong sinasabi mo? Yeah, you can help me by doing that. Do what? Ano bang sinasabi mo, miss? I'm Chloe. Chloe? Yeah. Why? Hmm, familiar. Of course. Imposibleng hindi mo ko kilala. Hmm, dumidilim na talaga. Paano ko pa mapapagawa to? Ah, nako, kailangan mong tumawag ng... <laughs> Hatid mo ako, please. Bakit mo ginawa yun? Ayaw mo ba? <sighs> It doesn't mean na kapag nagtanong ka, ayaw mo na. Gusto ko lang uh, <sighs> linawin. <laughs> Sigurista, ha? <laughs> Just playing by the rules, baby. Hmm? <laughs> Mahirap nang mapasubo. Baka mamay, magkaiba tayo ng gusto mangyari. Okay. I just do it for fun. Baba. What? Huwag kang judgmental. Well, sorry. I do it with love. Ew, that is so gay. Call me whatever you want. Diyan ka na nga. stop it. Hey, I said stop! What? Ihahatid na kita. Sa babae nyo. And your car. Itatawag ko na sa kakilala ko mekaniko. Whatever. Come on, respect yourself. Shut up! Yes, <sighs> mga lalaki ngayon. And for the second time, Popoy at Hasmin, ay may lalaki na naman na tumanggi sa akin. Sa pagkakataong ito, nagtaka na ako. Anong mali sa akin? Bakit meron ng lalaking tumatanggi? Bakit meron ng lalaki na hindi okay gawin yon? Bakit meron ng lalaking nagseseryoso? Bakit meron ng ganito? Nasa na ang kilala kong mga lalaki na katulad ng mga lalaking bumaboy sa akin. Popoy at Hasmin. Minsan napapaisip na rin ako kung dapat ko na nga bang baguhin ang tingin ko sa mga lalaki. Dear M.O.R. Teka, teka, teka, teka. Teka, mali, mali, mali yung... Bakit ano, yan? Papalitan ko nga. Ayan, ito pala yung background music natin. Ayan. Diba yan? <laughs> Yung totoo. Si Chloe, oh. Bumusa ka tara tubig po po eh. Kanina ka pa, ha? Ayan. Pero ito, mga <laughs> kapamilya, ha? Inuulit lamang po namin ang uh, ah, uh, ah, responsableng pakikinig dito sa storya na i-share sa atin Correct. Kailangan Chloe. natin ng open mind. Mm-mm. Hindi green mind. Charing. Opo. Anyway, ayan ang first part ng story ni Ate Chloe. Nakakaloko si Ate Chloe. Aha. Actually, uh, Hasmin, hindi na natin isinama lahat ng mga detalye doon sa mga sa kwento Actually, ni... marami kaming kinatsyog. Oo, kasi uh, alam po namin na, bahagi naman yon ng uh, media responsibility tamin. Correct. Pero kayo na po bahalang umintindi, ano? Eh, Nagets nyo naman yung istorya. Pero ikaw ba, Popoy, Minsan ba hindi mo hiniling na makamit ng katulad ni Chloe? O nakakilala ka ng katulad ni Chloe? Mm, nakakilala na ba ako? O... o gusto mo makakilala ng katulad niya? Sige, tawag lang po. 924-2684 o sa 415-1111. <laughs> Pero hmm. hindi, mm di ba? Yung iba sa mga lalaki, I mean, magkaamin na tayo, wala oh. tayong plastikan. Iba sa mga lalaki, jackpot yan pag nakakilala sila ng ganyan. Hindi lahat. Uh, sabi ko, hindi ko naman lahat niya, uh, lahat, oh, diba? Uh, hindi lahat jackpot. <laughs> Dahil hindi lahat kahawig ni Chloe ay, according sa description. Ay, yung iba nga, laman chan lang eh. Charing. Pero hindi <laughs> totoo yan. May mga tumatawag as me. Oh, uh, more, more. I mean, marami eh, na, maraming <laughs> nakarelate o maraming may bet. Charing. Ayan. Pero ito, uh, hindi, dun sa tanong mo kanina, Ah, uh, oo yata nakamit na ako ng ganyan. oh, di ba? Mm-hmm. Kasama ko pa nga si Martin D eh. Ay, oo. Oh. Sabi Oo. ko mga parokyano talaga <laughs> kayo eh. Sharing! Pero yan nga, I mean, magkaabinan tayo in reality, di ba? Mga kalalakihan, makamit mhm. kayo ng ganyan, yung kumbaga palay na lumalapit sa lalaki, huwag tayo magplastikan. Yeah, huwag ta- Although hindi lahat. Oo, pero wag din Diba? tayo magplastikan as minakagulat din para sa iba ha. Correct. Yung mga ganitong klase ng mga aggressive na mga Na mga bab- correct, she. Oo, lalo na coming from a girl na alam naman natin dito sa Pilipinas, mhm. ang ah, ang imahe ng mga kababaihan eh talaga na mga ma, Maria Clara, pinong-pinong. Yeah, kasi ako, um, perception ko sa mga kababaihan, uh, pagka yung normal na itsura, yung tama lang itsura, mm-hmm. mataas ang respeto niya lalo na sa ano sa sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Mm-hmm. Uh, may respeto 'yan sa katawan niya, hindi yan basta papatol. Mm. Ayan, lalo na kapag ka maganda o kaya naman parang uh, ano mga datingan nito, yung uh, parang sophisticated Yung uh, mga itsura, lalong uh, para sa mga lalaki sinasabi uh, para sa akin, sinasabi ko na sa utak ko na ay hindi hindi hindi, hindi kung, kung sakaling ito. meron akong gustong mm. gawin, hindi ito 'yon, hindi Correct. ito. Yun, so bakit may mga babae naman na gano'n na kahit sabihin natin na sophisticated sophisticated yung dating, yung maikli nga manamit or yung mga revealing manamit mm-hmm. or yun nga attractive. Meron mga babae na gagalangin ba? Uh-uh. Ah, 'Di ba? Ah. Pag tinignan mo. Pero meron naman iba, makikita mo talaga ma- maganda. Kahit nagsusu- balot na balot correct, ang balot na ah, balot, mukhang katawan, gagalangin. Bas- may bastusin talagang correct. tingnan. <laughs> may bastusin na tingnan. Mm, mm mm Pero ikaw, Popoy, paano mo i-handle yung ganung situation? I wanna ask ka, kung meron babae na na obvious naman na humaharot sa'yo. Aha. Kung halimbawa, single ka pa ha. Oo. Kung may babaeng humaharot Ay, ano sa'yo. Ano pa pinag-uusapan natin? <laughs> Dalawang letra lang yan. Yung isang letter O. Oo. Oh, oh. Isang letter hindi ko oh. alam kung G or <laughs> N. <laughs> Go or no. Oh, di ba nga? Kung saan yon Pero, ikaw, if ever. Siguro, uh, hindi ako magpapakipo uh, ah, ipokrito, no? As mean, kung ganyan sa description mm. ni, hmm. ano, ni uh, Chloe sa sarili niya, magulat ako, binata ako, uh, why not? Bakit hindi? Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ngayong may asawa na. Charing! Oh. <laughs> Bakit, <laughs> ah, Bakit hindi natin tanongin si Chomart? bakit, bakit ngayon pa? <laughs> Yung mga ganun tanong na. Oo, kamot ka na lang, iyak tawa, ganun. Nakakaloka. Pero, ayun nga, ay nako, in fairness, maraming mga kapamilya talaga natin. Ngayon nga, oh, nagsisitawagan na sila. Yan. Pero mamaya pa po tayo, ano? Mamaya ha, pa, ah, ah, ah hintayin natin yung second part. Pero bakit hindi natin na ah, bigyan ng ang isa Mm. Oh, baka lang ah, Pwede. Na, ano, ah, Tingnan na natin ha. Isa uh, mula sa line uh, 62. Yeah. Okay. okay. <laughs> ang dami ha. <laughs> Hello? Yan, lakas ng radyo ha. Sinabi na hinaan eh. Hello? Ah, hello? Ay, nasa NLEX to. Oo, nasa Hello, NLEX. kuya. Ah, dito muna tayo okay, sa kabila. Okay, sa line 88. Oh, bilis lang to. Hello? Hello? hello? Pwede po pakihinaan yung radyo? Super Ashman? Ah, uh, sa PhilHealth po to. Oo. Uh-uh. Sir, an- yung ano pong binipi... Ang pangalan ko po, Ano po? Pakihinaan nga po yung gripo. Ang lakas ng tubig eh. Kurt ang pangalan. Kurt. Cha- Kurt. Oo. Ah, Kurt. Ah, Kuya Kurt. Kuya ba o ah, ate? Tapos matanda ka pa sa Jasmine. Ah, matanda pa ako sa'yo. Mm. So, 66 ka. Hindi. Sandali, ah. Dati pa lang ako. Oo, ah, ah, saan ka nakarelate dun sa storya ni Chloe? Ayun, masaya masaya rin ako. Ah, tama. Ah, buti naman po, masaya rin po kami. Maraming salamat, ah, Kurt. Maligaya naman ako kasi gusto gusto ko gusto ko rin maka ng ganung ano, ganung ng ganung babae po. Ah, gusto mo rin makamit. Ang taray. Sige, thank you, Kurt. Good luck Sige sa'yo. Salamat. Ayun. Good luck ha pag nakamit ka ng ano, Ah, katulad last- ni Ate ah, Chloe. Ah, ito muna, last muna ngayon. Hmm. Hello? Hello? Hello? Hello, good afternoon. Ano pong pangalan? Uh, my name is Brennan. Brian. Ang ah, taray ni Brian. Yung iba yung boses, ah. JR ba, Brian? Hello, JR or Brian? Brian. Brian. Yes, sir. <laughs> Alright. Ah, ah, nakarelate ka rin sa story natin. Yes, sir. Mm, Di saan bahagi bali, eh, Naka-encounter ako ng ganyang klase ng babae. Brian, wait lang. Hinaan mo muna yung radyo mo, Ra- Brian. Okay. Eh. Tsaka Brian, ganyan ka ba talaga magsalita? Hmm, baka iniba na, okay lang ibahin yung pangalan na yung boses, wag nyo namang ibahin. Mm-mm. Ganito talaga, sir. Ayan, ayan Ah, talaga. okay. Medyo malambing pala. Ba- medyo baka kasi may ibang ano to si Brian eh, ginagawa. Ayan, Charing. okay, sige. Ah, Brian, ah, saan ka na naka-encounter niyan? Ah, sa previous work ko, sir. Mhm. Saan ang work mo yan? Anong ah, gawa? Dati kasi kung ano eh, security. Ah, security mm-hmm. guard. Oh. Mm. Mm. Ano yan, empleyado ba yan ng binabantayan yes, mo? Yes, Ay! Dati Oo. siyang empleyado. Yan. I-describe mo nga yung uh, eksena lang nung pagkakaimbita sa'yo. <laughs> mm. Ba't may tumatawa? Ah. Yung itsura, wag na nating, ano, hindi, joke lang. yung itsura, pasok ba sa banga? Oo. Gwapo yan, gwapo yan. Mm. Sino ba? Sino Yung, ako? yung babae, yung babae. Mm, kung i-rate ko siya 12. mga sa 9. Nasa nine. Ay. Uy, ganun ka. May, ganda. may, may, may kamukha bang artista? Ah, wala eh. Ah, okay. O tapos, sige, i-describe mo na yung paano nangyari yung ah, emote. Nung una, nagparamdam siya eh. Mm, paano nagparamdam? <laughs> Nasa bahay na <laughs> siya pero naramdaman mo siya? Oo, hang, ano? hanging malamig ba ito? Masamang spirito o paano ah, ba dating? Naamoy mo ba? Ano? Hindi ka nais-nais sa akin. Hmm? Tapos, bigla na lang siyang alam mo na. Sandali, ah, ganito, ah, tutulungan na lang kita ha. May lahi ba siya mandurukot? o magnanakaw ng halik? Hin- ano to? Dumaan lang, hinalikan ka agad? Mm-mm. Hindi naman. May wag kang Ah. charot ah. Kaya baka naman, ikaw ah, Paano ba- nagparamdam? Gusto ko malaman, Brian, paano Oo. nagparamdam? Ah, kumakain kasi kami nun kasama yung mga kaibigan namin. Mm. Okay. After noon, after ng kainan, nagkaroon ng banding, Mm. mm. nagkaroon ng shot. Okay. Ah, inuman. Ay na. Mm. Nag-loosen up na. Mm. Naging well. Tipsy. Mm. Mm-hmm. Tapos... Medyo naging wild siya. Okay. Paano siya naging wild? Nagkakahul ba? <laughs> Nag, nanahati bang bigla sa dalawa? <laughs> Para naging wild? Tinubuan ba ng pangis? <laughs> Sungay? Bigla ba naging wakwak? Ano yung para naging wild? Mm. Ah, <laughs> nagulat na lang ako eh. Kahit ako nagugulat ako sa sinasabi bigla, mo. Bigla nagkaroon ng tapa, oo, oh, oh, wild horse, gano'n, oh. Ah. paano? <laughs> Brian? Brian! Nayana, nayana si Brian. <laughs> DJ Ero to. Ah, ah, ah, ah. Ayan, hindi, pero kasi ah, totoo naman yung sinasabi Ayun ni ang sinasabi Brian. ko sa inyo, huwag kayo nag-aano sa mga inuman. <laughs> Hindi, totoo Hindi yung nyo sinasabi niya na may mga nakikilala kang kakaibang mga personalidad ng Tama. mga tao sa Correct yan. inuman. Totoo yan. Yung tipong, ah, halimbawa, pag sa normal na buhay ninyo, ay, ano, mahinin, parang hindi makabasag pinggan. Pero pag dinala mo sa inuman, ibang klase. Ibang Oo. klase pagdating sa inuman, ano? Siguro, doon na loka si Brian biglang nahati yung katawan <laughs> Nahati. Nahati, biglang... Hindi ba kayo nahanap niya yung... Biglang lumipad. Sabi niya, bakit... Uh, bakit ano? Ba't yan na nakikita ko? Yung pantaas mo lang. <laughs> biglang ano kasi Brian, biglang lumipad si ate. Ay, nako. Kaloka. Well daw eh. Oo. Hindi, basta may, may mga ganyan. Totoo Oo, naman nga. yan. Saksi tayo sa mga ganyan. Tama. Kaya o sabihin nako, ko nang biktima tayo ng mga ganyan, Yasmin. <laughs> Mm-mm. Kaya kayo ha, mga inuman na yan ha, sinasabi ko sa oh, inyo. Ito. Basahin na nga natin ang mga reaksyon uh, galing sa 2366 at uh, sa Facebook. Magpagamot ka kasi uh, baka magkasakit ka na sa ginagawa mo ate. Ayun. Mm. Sabi ni uh, Love uh, ni Melanie Ayan, grabe naman si Chloe. Sobrang uh, kati. Daig pa ang higad sa kakatihan. Yeah. Magbago ka na raw. Ito naman mula sa Mandawi Foam ng Kaintari. Rizal na hanggang ngayon dumaan ang Pasko niyo para kami binibigyan ng foam. <laughs> Wala namin panghugas ng plato. Ayan, hi Popoy at Hasmin. Tama nga pang-rated PG ang storya ngayon. Siguro kaya nagkaganon si Chloe dahil hindi siya nagabayan o natutukan ng kanyang parents. Pero sana in the end, ma-realize niya na mali ang kanyang mga ginagawa. Sabi yan ng mga taga Mandawi from Cainta Rizal. Yon. O, oh, eto pa, uh, ah, Popoy at Asmin, uh, ah, na-miss ko mag-text ha, ah, sa 2366. Ayan, para kay Chloe, nako, pagsisisihan mo yung ginagawa mo, nakakapanghinayang lang ang mga ganyan. Hindi lahat ng lalaki, gaya ng iniisip mo, uh, ate. Yan, sabi niya, uh, Sergio Gonzales, tama yung sabi ni Sergio, hindi lahat ng mga lalaki, gaya ng iniisip ni Chloe na porke may tsura ka, porke malakas ang dating mo, eh papatulan ka na. Ah, Ganon din naman sa mga lalaki lalaki. Sharing. Ah, na Ay, hindi porke pogi ka, crush na crush ka. Correct. Yung iba nga, 'di ba, kilig na kilig na uh, kilig na kilig uh, ah, sa pero kapag ka, ay hindi, gusto ko lang ano, nilagay kita sa pedestal eh. <laughs> Yung mga ganun ang katwiran ng iba. At naman mula kay Jessie Toledo, ayan na. Ah. Baby girl last minute po, popoy. The story day, is interesting. I can imagine, or I just can't imagine, na may mga babae palang tulad ni Chloe. Even na ganong uri siya na babae, hindi dapat natin sila pandirian. Dapat unawain at payuhan natin sila. The only problem is, hanggang kailan kaya may taong iintindi sa kanya? Ate, wag mo sanang lahatin ang lahat ng lalaki. Makakahanap ka rin ng right guy, yung hindi ka sasaktan at hindi mo sasaktan. Mm, sabi naman That ah, niya, June June Rose. Uh, Guapopoy at baby girl Hasmin, grabe ka ate, may mga rules ka pang nalalaman ha? Oy ate, respetuhin mo naman ang sarili mo. Hindi <laughs> lahat ng lalaki, yan lang ang habol. Pasalamat ka nga, halos perfect ka na sa, sa aura. Ayan, pakibati nga po si uh, June uh, Grovey na nag-work ngayon. Ingat. At syempre si uh, Bob Zilla na pa-text. Correct. Sabi Correct niya, na pa-text. Pagbukas ko ng radyo, uh, babangon na ako sa kama nang marinig ko ang Dear MOR bumalik ulit ako at nakinig. <laughs> nakinig na muna. Nakinig na. Bob, Babzilla, ha? Ayan ha, bangon-bangon. Kaya pa bang bumangon? <laughs> o ano? Ay, Diyos ko, oh, malamig sige. ngayon. Ayan. Ay nako, mga kapamilya, sabi nga po namin, uh, responsabling pakikinig ang kailangan namin, ang hinihingi namin uh, from your end sa pakikinig dito sa storyang ito ni Chloe. At sana mamaya, Jasmine, meron tayong uh, makausap na professional. Correct, na makakatulong at makakapagpaliwanag mm-hmm. ng mga ganitong pangyayari. Yon. At uh, kung may oras pa, matatanggap din po namin ang inyong mga tawag. Kaya naman, pagkatapos ng second part ng story, tawag na sa 924 o sa 415-1111. At syempre nga kasama niyo po ako po si Baby Girl Lasmin. At ako naman si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Dear M.O.R. Dahan lang, dahan lang. Pwede bang ibig Popoy at Hasmin, sa pagkadismayang naramdaman ko sa nangyari sa amin ni Tej at sinundan pa ng nangyari sa amin ni Dudes, ay may pagtatakang namuo sa isip ko. Napaisip ako if there's something wrong about me. Hindi na ba ako attractive? Kupas na ba ang ganda ko? Until one day, nag-cruise ulit ang landas namin ni Tej and he told me na he's been looking for me. We met on the same grocery store, exactly one week after namin unang magkita. We had coffee and talked. I feel something different. Yes, nandun pa rin ang eagerness na gusto ko na may mangyari sa amin. Pero I don't know. Sobrang nag-enjoy ako sa company niya. Sobrang in-enjoy ko ang coffee chat namin. Meanwhile, on my way home, nakasalubong ko naman si Dudes. Niyaya niya akong mag-dinner. Kumain at nagkwentuhan kami. We talked about what had happened before. Ang sabi niya, ginagalang lang daw niya ako. And yeah, I'm a little convinced. In short, Popoy at Hasmin, I started dating. After that day, ay may dalawang lalaki na hindi ako tinantanan. And for the first time, may naligaw sa akin before na may mangyari sa amin. Once in a while, inaatake ako ng sakit ko, but I try to hold back. Sinusubukan kong iwasan. Nalilito ko o nililito ko ang sarili ko. I wanted to enjoy the date. I want to enjoy every single moment. Thanks for coming with me. Sure, ikaw pa. You look different. Paanong different? You're blushing. Ba't ka namumula? Um, I don't know. Don't tell me. In love ka na. No, never ever, no. It's not part of my contract. Alam mo, Chloe, hindi lahat pare-pareho. Ano? Nakikita ko kasi sa'yo, galit ka sa mga lalaki. Oh. You're doing it because gusto mo silang masaktan. You're doing it with a guy, tapos si guy ma-fall sa'yo, then oh. iiwanan okay. mo siya. Eh, bakit mo ba ginagawa yan? Ano bang gusto mo mangyari, ha? <sighs> Disorder to, T. Intindihin mo naman ako. Bakit? Nagpa-check up ka na ba? Not yet, but nag-research na ako. And it's enough. I don't think so. You have to ask a professional. Kasi kung mag-a-assume ka lang, baka mas lumala yan. Alam mo, wala nang solusyon All I know is I'm addicted to it, na hindi ko kayang hindi siya ginagawa. Hindi ikamamatay ko. I don't think so. Why? Sige nga. Wait after sa atin. I mean, walang nangyari sa atin, right? Um, oo. Meron ka bang nakado in between? Oh! Really? Oo nga. Sino? Well, you don't know him. Makes sense. But then, ikaw ang bahala. So, ano na? Ano-ano na? Nothing. Um, first time ko kasing makipag-date eh, in my life. Oh, <laughs> I'm honored. <laughs> By the way, uh, ah, diligawan kita ah. <laughs> What? Abaday mo. I'm ha? Ah. not. I'm just being a good yeah, guy. You are. Ginagawa ko lang yon kapag mahal ko ang tao. And with you, I want to do it. Dahil mahal kita. Believe me, ibang satisfaction kapag mahal mo ang kasama mo sa ganun. I stopped loving right after kung... What? Sige nga, kwento mo nga. Bakit nga ba? Nothing. Mm, nothing. Tsaka, tsaka ako nakukwento sa'yo. Baka kasi hmm. magbago pa yung isip mo kapag nalaman mo yun. Chloe, believe me. Kahit ano ka pa, tatanggapin ko. Hmm. I see something in you. Mm-hmm. And you don't deserve this. Let me change you in a good way. You're courting me dahil gusto mo akong No, no, no, hindi ganon. Gagawin kitang better. <laughs> yun din yun eh. It's different. Gusto ko lang itama yung mali sa'yo. It's all in the mind. Iniisip mo lang yun eh. Never ka pang nagmahal kaya ganyan yung pananaw mo. Mm. Give me a hmm. chance. Magbabago ang pag-iisip mo. Masarap sa pakiramdam yung nagmamahal ka. Ano ka ba? Hindi ko kaya. Huwag mo sabihin hindi mo kaya hanggat hindi mo pa nasusubukan. Subok muna bago suko. Pero... Iwala lang. Pag-iisipan ko. Teka, may, may pupuntahan hmm, lang ako. Saan ka na naman pupunta? May date pa ako. Ah, what? Sinasabay mo ako sa iba? Akala ko kahit ano maintindihan mo ko. Besides, hindi pa naman tayo. What? Basta pag-iisipan ko yung sinabi mo. Sorry I'm late. It's okay. Saan ka ba galing? Sa ispang date. What? Ano ko, applicant? Um, kinda. Ayaw mo ba? Siya dalang pipiliin ka, gusto mo? <laughs> Ba't ang tigas mo? Well, kayo ang dahilan bakit ako ganito. And why are you blaming us? Well, sorry. Unang-una sinabihan na kita na hindi ako go for relationship. Ang gusto ko lang, may mangyari sa atin. <sighs> Pero gusto kong iparamdam sa'yo na you deserve better. Gusto kong malaman mo kung gaano ka kahalaga sa akin. See? pare-pareho lang kayong mga lalaki. May grupo ng mga bastos lang, may grupo ng uh, life changer, mga grupo ng nerd. Oh, my God, boring nyo ah. Alam mo, kung sa tingin mo napapasaya ka niyang ginagawa mo, don't believe you. <laughs> Hindi ko ka maniwala. All I'm saying is you deserve real happiness. Right. I'm offering my love. For the first time, mag-risk ka naman. Take some risk with me. Subukan natin, come on. I don't know. Try to think of it. Lagi mo na ginagawa yan. With different guys, di ba? Pero ano, hindi ka pa rin makontento. <laughs> Because you're not doing it right. Mm. You're not getting the right one. At ako yun. Ako ang right one for you. Oh, excuse me. Contented na ako. Eh bakit hanap ka pa ng hanap ng iba? Ano yan? Dahil may disorder... Disorder na naman. Lahat na lang sinisisi mo dyan sa buwisit na sakit mo na yan. You know what? It's all in your mind. At kaya mong labanan yan kung gusto mo. Pero ayoko nga. Pero mali. Eh sino ka para sabihin sa akin yung tama at mali? Paano mo masisiguro yung tama sa mali? Bakit sa tingin mo tama yung ginagawa mo? oh, dahil wala... Wa- ano? Wala kang nasasaktan? Ano? Ang dami-daming lalaki na nagsasuffer dahil lang sa nakaraan mo. Bakit ko kaya hayaang maging masaya kung buhay kong nasira nyo dati, di ba? Move on. <laughs> Hindi namin kasalanan. I know, pero sa tingin ko, deserve ng buong kalalakihan na masaktan. Sa dinami-dami ng babaeng sinaktan nyo, kulang pa yan, no? Hindi solusyon ng pananakit o pagbalik ng sakit na dinulot sa'yo. Bakit hindi mo nalang gantihan ang kabutihan? <laughs> kabutihan? Isipin mo, mas nakakainis yung ginagawan ka ng kasamaan at ikaw, nakangiti at parang tuwang-tuwa pa. <laughs> Hindi ko alam. Hindi ko alam, naguguluhan na ako. <sighs> Pag-isipan mong mabuti. There is something special in you. Give me a chance. I'd be more than willing to be your boyfriend. I... I don't know. I don't know. I'm sorry. I, I really don't. Chloe. Wait. Chloe! Popoy at Hasmin. During that moment, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Pakiramdam ko'y nai-inlove na nga ako. For the first time kasi, Naisan tabi ko ang addiction ko at napili kong enjoy lang ang mga nangyayari sa amin ni Tej at ni Dudes. Napakasarap pala talaga ng feeling na may concern sa'yo, na merong nagpaparamdam sa'yo ng feelings nila for you. After a few weeks, mas lumalim ang namagitan sa amin ni Tej and with Dudes, pareho ko na silang gusto. Pero hindi ko maalis sa sistema ko ang nakaraan. Hanggang sa naisip ko nga na matuto ng mag-move on. I'm getting there. Nai-inlove na ako. Pero napipigilan to dahil pabalik-balik talaga sa isip ko ang past. Galit ako and kailangan kong gumante. Pero mahal ko na sila. Mababaliw na ata ako. I have to choose kung sino sa kanila ang pipiliin ko. Sino ba ang mas mahal ko? Ano ba talaga ang gagawin ko? Aba, mukhang masaya ka yata. Anong meron? Naalala mo yung sinabi mo sa akin dati na makakahanap din ako ng katapat? <laughs> OMG! Nakita mo na siya, ha? Nakilala mo na? Anong pangalan? Pogi ba? Ano? Ano nangyari, wait, friend? Girl, wait lang. Isa-isa ang tanong. <laughs> okay, sige. Sino siya? Basta nakilala ko siya somewhere. Don't tell me na nakuha mo siya dahil... Ah, that's a No, mali ka. Wala pang nangyayari sa amin. Ah, totoo nga, may himala. Che! <laughs> Basta, I think ito na yung sinasabi mong katapat ko. Actually, kikitain ko siya ngayon. Sasagutin ko na siya. Sasagutin? Mm-hmm. Hindi ba parang old school na yata nun for you? Mm, not really. Eh, nanligaw siya sa akin eh. <laughs> OMG again! <laughs> Shucks! Nanligaw? Tama ba yung pagkakarinig ko ha? Uh... Ah. OMG Lord! Thank you po at nahimasmasan na rin yung friend ko. <laughs> o oh, ano, watay mo siya kikitain. Actually, ngayon na. Pwede ba ako sumama, ha? Ha? Papasalamatan ko kasi ng bonggang-bongga yung lalaking yan, Huwag eh. na. Ibalata mo na sa akin to. Ipapakilala ko din siya sa'yo. Oh. Soon. <laughs> oh, sige, siya, sige. Go! Go, dali! Bilis Una na ako. I'll call you later. Babalitaan kita. <laughs> Good luck! I'm happy for you, friend! Oh, Chloe! Bakit tayo nagkita ngayon? Usually eh, Thursday tayo nagkikita, di ba? You should be happy na ikaw ang pinapunta ko. Oh, what do you mean? Ganito kasi ah. Di ba aware ka naman na meron pa akong isang manliligaw? What? Akala ko dating lang kayo dati. Eh, oo, pero kasi katulad mo siya. Hmm? Desidido. Hmm? I mean, nakita ko din yung effort sa kanya. Nihirapan na nga ako eh. Come on, halika nga, hug kita. <laughs> Huwag ka nga mag-emote dyan. Ayoko na i love eh. Alam mo, dyan tayo natututo. We have to take risks sa mga kinakatakutan natin. Pero tama lang siguro na katakot ako ma-in love, di ba? Hmm? If ever na pagpatuloy ko yun, edi eh, sana hindi ako nahihirapan ngayon. Uh, are you telling me na pinagsisisihan mong pinili mo ma-in love? <laughs> Pinipigilan mo bang ma-in love ka sa akin? Come on, Chloe. I love you. alam ko yung nararamdaman mo rin yan. Alisin mo na yung takot sa puso mo. Um, actually, Tej, kaya ikaw yung minute ko ngayon kasi... Ah, please tell me, tama ako. Oo. Ah, uh, ikaw ang pinipili ko. <laughs> yes! <laughs> kasi oh, may nakakahiya. <laughs> Anong plano mo kay Dudes? Teka, bakit kilala mo? Teka, ah. bakit alam mo yung pangalan niya? Ah, ano eh, eh, nakwento mo. Tama, nakwento mo. Nakwento? Hmm. Eh sabi mo nga kanina, hindi mo alam na may naniligaw sa akin, di ba? Hmm. Ang alam mo nga, isang beses lang kami nag-date. Besides, hindi ko natatandaan na nasabi ko yung name niya. I don't know. Ano, uh, ano kasi? Hmm. Anong ginagawa mo? Tatawagan ko siya. Uh, para saan? Hello? Hi, Chloe. Kailan ba tayo magkikita? Namimiss na kita. Nasa ka ba ngayon? Pupuntahan ka... Teka, teka, teka, teka. Once and for all, by any chance, you know someone named Tej? What? Narinig mo ako, alam ko. Um, ah, uh, wala. Uh, bakit? Ikaw, Tej. Bakit kilala mo si Dudes? Kasama mo si Tej? Bakit kayo nagkita? Teka, Oy, Tej! Hey! Bakit ganun mo siya kausapin? Come on, umamit ka nga! Ano ba nangyayari? Dudes, huli na tayo. Huli? Ah, ano nangyayari? Uh, pera mong phone. Uh, uh, hello? Hello? Ayusin ko na to. Mag-usap na lang tayo mamaya. Ah, sige, sige. Bye. Bye. Bakit mo binaba? Relax. Okay, calm down. What is Mag-usap happening? Tayo. Magpaliwanag ka. Okay, calm down. Okay. Pustahan! What? Pinagpustahan ka lang namin ni dudes. Pustahan? Pustahan? Pustahan, ha? Sino kayo para paglaruan ako, ha? Oh, come on, Chloe. Ikaw nga to naglalaro sa mga lalaki, di ba? Pag sa'yo gagawin, hindi pwede. Di mo alam ang pinagdaanan ko. Bakit? <laughs> Ano, niloko ka din ba dati? Malala pa doon. Huwag mo binabato sa akin yung mga yan dahil wala kang alam. Ang sasama nyo? Ano, masaya na kayo? Ha? Masaya na? Pwede na ba? Ano? Panalo ka na? Anong reward Wala mo? ka na doon. Alam mo, Chloe, ang ganda-ganda mo, ang talino mo, pero hindi mo magamit sa tama. Eh, <laughs> yung sa inyo, tama ba yan? Hindi pa ako tapos. Hindi mo yung ginamit sa tama para makapagsimula ka ng panibago. May nakaraan ka at ginamit mo yon para maghigante. Tandaan mo, oras na maghigante ka, iikot at iikot lang yan. Kakarmahin ka na ng paulit-ulit na nararamdaman mo yung sakit. Ang sama nyo. Ang sama-sama nyo. Minahal kita, Tej. Inakala ko, may lalaking magmamahal sa akin. May lalaking tatanggap ng buong pagkatao ko. Pero nagkamali ako. Tanga-tanga ako. Loko niyo ako. Popoy at Hasmin, doble ang sakit na naramdaman ko noon. Una, dahil sa first time ko nang magmahal, inalo eh, ko pa ako at sinaktan. Pangalawa, ay ang pag-ulit ng nakaraan. Sinaktan ako ng isang lalaki at nangyari to ulit sa pamamagitan pa ng dalawang lalaking ito. It was so painful that I don't even know how to start again. Naisip ko na lang mag-suicide. Naisip ko na lang na tumigil huminga and forget that I existed. Sobrang sakit tipong di sapat ang umiyak lang ng umiyak. Why do I have to experience this? Bakit bata pa lang ako, kasama ko na ang kamalasang ito? Popoy at Hasmin, sumulat ako sa programa niyo to be enlightened. Help me think. Tulungan niyo akong gawan ng uh, meaning pa ang aking buhay. Tulungan niyo akong itama ang pag-iisip ko. Popoy at Hasmin, umaasa ako sa tulong nyo. At para sa mga listeners, tulungan nyo na rin ako. Mababaliw na ako at hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Maraming salamat at sanay magtagal pa ang inyong programa. Lubos na gumagalang, Dear am Dahan lang, dahan lang Pwede bang ibig Mga kapamilya, oras natin 19 minutes before 2 p.m. At yan nga po ang uh, kabuuan ng uh, mainit na tanghali natin Correct. dito sa Dear MOR. Correct. Ayan, uh, wala na po. Naabo na. Naabo na yung uh, sulat ni uh, Chloe dahil sa sobrang init. Ayan, uh, pero uh, ito mm. naman, uh, hinihiling ko lang po uh, sa mga nagte-text, mm. ayan, tsaka sa mga nagfe-Facebook, uh, respetuhin din natin kasi Tama. aminado naman si Chloe from the start na meron, na meron siyang, siyang ano, uh, may disorder. May dis- Oo. Kaya huwag kayo mag-judge agad-agad mga kapamilya, lalo na kung hindi ka naman malinis. Mm-hmm. And ayan, huwag tayo mag-judge kasi oh hindi tayo judge. Yeah. Charing! <laughs> Tsaka kung uh, mali, uh, malinis ka nga, Oo pero nga talagang uh, hindi rin naman makuha ang uh, ng kahit anong deodorant ang amoy mo. Correct. Eh, wag na, wag, wag mag-judge. Tama. Ayan, uh, ito, uh, basa muna tayo ng uh, ilan sa mga reaksyon. Oo, mga 100 reactions. Ayan, ha? Charing. Ayan, pero ikaw, Hasmin, mm. oh, pag-usapan na muna natin to. Anong uh, naram- nakarelate ka ba? Hindi. Sa... Charing. Doon na lang sa storya ng pustahan. Pusta- <laughs> Ay, yung pustahan na lang. Charing! Isa ako sa mga nakipusta. Charot. Isa sa nakipusta. Hindi, um, saan ba ako nakarelate sa part hmm. na yan? Hindi, pero ang sakit Hindi. nun ha. Ang sakit nung ginawa siguro, nung dalawang magkaibigan. Pero yeah, doon ako siguro nakarelate dun sa ugali ni, parang what Chloe wants, Chloe gets. Yun. May ganun kasi siyang ugali. And mm-hmm. for someone na ganun ang thinking, di ba, for someone na ganun ang personality, masakit ma-reject. Oo naman. Talagang uh, ah, uh, ah, personalan na to Correct. kapag ikaw ka yung, may nag-reject. Ikaw yung tipong pag na-reject ka, mas gumagawa ka ng paraan para mas maipilit, mas maipush, mas makuha yung gusto mo. Mm-hmm. Kumbaga, the more na inaayawan ka, the more na nagiging persistent ka. Parehas kami ni Chloe sa ganung ugali, lalo Yan. na pagdating sa, yun nga, trabaho or kung meron ka gustong uh, ah, ma-achieve. Sa persistence. Sa persistence. Pero hmm. dun sa ano, pagka maelia, we... Oo. Ah. Oo naman, hindi ko rin naman gugustuhin. Taka, Ah, Huwag hindi ko ka nang umano. Oo, hindi ko rin naman gugustuhin, Nasmin, na maging ganun ka. Mga Elia Muros. Oo. Charing! Ayan, pero ito, ah, pinalad tayo ngayon na mabigyan ng pagkakataon na makausap ng isa sa mga specialist ang tawag sa kanila eh. Ayan, sa mga umiintindi ah, sa ganitong klase ng ah, mental disorder. Correct. Yun nga, di ba? Tama. Kasi from the start, dinescribe nga ni Chloe na this is a mental disorder. At sa mga nagtitext sa atin, Popoy, di ba, ang daming nagsabi kanina na hindi ako makapaniwala na may mga ganito palang klasing uh, ah, mga babae. Mm. And sa mga pelikula, merong mga ganyan. At uh, sa mga dokumentaryo na napapanood natin, may mga tao talagang uh, katulad ni Ate Chloe. And to explain this more, sa scientificong paraan at sa maiintindihan natin, meron tayong makakausap. Ayan, si uh, mula sa St. Luke's, ayan sa sa South Tower siya eh. Tama po ba? Uh, ah, 809. Ayan sa South Tower. Uh, ah, Doktora Babes Arsenia. Isang psychiatrist. Ayan. Hi Doktora Babes. Hi, Popoy and Hasmian. Kumusta kayo? Okay naman po kami, Doc. Medyo ang init. Charing! Doc, <laughs> ah, sobra po ba namin kayo naabala o nag-enjoy kayo dun sa ano, ah, storya ni Chloe? Nag-enjoy kayo? Yeah, andito ako sa ER ngayon eh. Ay, ganun po ba? Doc, may, baka may Nasa e si ano. Oo. Charing! Pero Doc, May ah, sandali, tanongin muna natin. Katulad po ng lahat ng tumatawag sa amin, nakarelate po ba kayo dun sa storya ni Chloe? <laughs> actually ano uh, ang nasa ano ko eh nasa isip ko yung mm. nakakaasa siya mm-hmm. sa mm. kanyang pinagdadaanan kasi Aha. Siyempre, naghahanap lang siya ng pagmamahal, naghahanap siya ng taong, sabi natin nung una, cynical siya, no? Ayaw niyang maniwala at uh, nung huli, na naniwala na siya naloko pa siya. So, mm-hmm. alam mo yun yung mixed emotion. Very traumatic yung naging Ay, napaka. niya. Kasi mm-hmm. involving dito yung ano mo eh, naging vulnerable siya. Tapos parang tinanggap niya na nung huli na kailangan niya ng pagmamahal. Tapos, oh my, di ba? Mm-hmm. Niloko siya. So, just like sa ibang mga tao, pag niloko ka, of course, you will feel bad talagang sasama ang loob mo. Doc, I would like to ask, yung mga ganitong condition, sabi kasi the letter sender described it as a mental disorder. Is it a mental disorder, Doc? Or more on emotion? Kasi uh, sa pagkakainiti ko sa story ni Chloe, uh-huh. nanggaling yung craving niya for such activity dahil nasaktan siya. Mm. Nasaktan siya nung mm-hmm. past boyfriend niya. So, matatawag po ba natin siyang mental disorder talaga, Doc? Ah, sabihin natin no, kung makukuha natin lahat ng detalye, uh, may possibility na meron siyang problem, no? Mm. Though hindi ko masabi kung talaga siyang disorder. Ah. Kasi pag sinabi mo disorder, May mali na ah, talaga. Uh, as mean, kailangan hindi na siya nakakapagtrabaho. Mm-hmm. Ganyan ah. at ganyan na lang ginagawa niya buong araw, no? So, yeah, eh, eh, talaga ang disorder. Oh, is it safe to say, Doktora, na ito ay uh, mental uh, condition? Sabihin natin <laughs> diba? to play it safe, may oh. problem. Oo, oh, mental uh, problem kung ito ay uh, nakaka-apekto sa buong buhay niya, yun ang tinatawag na natin na disorder. mm Pero mm. sabihin natin, at this point, mukhang simptoma lang, Uh, naghahanap kasi siya eh ng talinga, uh-huh. Ah. naghahanap siya uh-huh. ng sabihin natin may karanasan siya dati, tapos uh, na-trauma siya, tapos parang double trauma nangyari sa kanya. Mm-hmm. Pero uh, doktora, uh, uh, dito sa storya natin, sa tingin niyo may pag-asa siya kasi uh, nagawa niya napigilan yung uh, craving niya para mm-hmm. dun nga sa hyper uh, ano ang tawag mo dito? Hypersexuality. Oo, uh, hypersexuality and, niya. And doc, is it right to say na hindi naman siya nymphomaniac? sabihin natin ang hypersexuality kasi madaming angulo yun. Eh. Mm. Uh, kailangan kasi may mga sakit kasi na isang simptoma nun ay feeling mo madami kang uh, may mga partners ka tapos uh, hindi mo pinipili kung sino sila. So may sakit din ganun. Uh, sabihin natin na ang ang kanyang sexual practices ay hindi siya ganyan ka sa basing on normal na norms, no? Sabihin mm-hmm. natin ganon. And mukhang may problema siya doon with regards to her self-esteem, ang kanyang tingin sa sarili, yung identity niya eh, doon nagkakaproblema. Yeah. Ano po ba yung uh, mga naisasangguni sa inyo, uh, katulad nga nito, yung hypersexuality niya? Ano yung pinanggagalingan? Ano yung pinanggagalingan? At saka po meron nagtanong kasi sa amin dito sa 2366, ah, namamana raw po ba yan? Correct. Or it has something to do ba yung mga biological, ano po Uh-oh. ba yan, na parang galing sa hormones, Actually, genes ba yan? maganda itong kwento ninyo, Aslin and Popoy, kasi mamumulat tayo sa mga sakit na na sa akala nila wala ng pag-asa. Pero may pag-asa naman. Ang mga kadahilanan nito ay isa, pwede siyang may ano, merong sa dugo, no? genetic, pwede mm-hmm. yun. Uh, pwedeng may mood problem, pwedeng may lungkot, or ang tinatawag natin na bipolar disorder, na meron din na uh, mixture ng lungkot. Mm-hmm. Meron din tinatawag na problema sa sa neurotransmitter, uh, uh, ang dopamine or serotonin. Ito yung mga ito yung mga ano tinatawag natin mga neurotransmitter na affected ang isip mm-hmm. tao kapag All right. problema sa buhay. Correct. Pero ang nakikita ko dito, Popoy, no? thank you, Doc, for that, ano, ah, for that Yes. ah, explanation. Pero ang nakikita ko dito, kasi ang pinagugutan niya talaga is yung bad experience. It has nothing to do with yung biological nga na mamana, genetics, Ah. hormones. So, I think yun nga, Doc, sabi niyo may pag-asa pa. Kasi it has something ah. to do with emotion, with yung mental condition niya. naman. So, eto, madali itong maayos eh. 'Diba? Kumbaga, madali siyang ma-repair kumpara dun sa parte na talaga siya ng katawan mo. Mm-hmm. Um, tama ka, Hasmin, na pwede sa karanasan niya, no? Pero uh, sabihin natin na uh, madami kasing factors ang nagko-contribute sa isang sakit. Yeah. Pero alam mo, sa totoo lang, kapag may mahanap siyang pakiramdam niya, mapapagkatiwalaan niya, at magmahal siya ng uh, true love no, na makikita niya, ay uh, maiiba din ang kanyang konsepto Tama. sa buhay. Opo. Ayan. Feeling ko rin, Doc, yan talaga ang sagot sa kanyang ah, problema is yan. Oo naman. Kaya naman na ah, alam namin Dr. Babes na hindi mo talaga mapipinpoint kung ano naging problema ni ah, ano ah ni ah, Chloe. Mm-hmm. Ayan, Doon sa itinago nating ah, kaya yan ang sinasabi natin na pagka uh, nagpa kumonsulta ka sa psychiatrist, ayan, wag niyo iisipin na baliw ang isang tao. Ah, ah. Meron lang siyang hindi ma-identify na problema niya. Hindi-defend po po yung Hindi, totoo po yan. Totoo, hindi, totoo yan, di ba, doktora? Kasi ako, uh, uh, from time to time, nag-visit ako sa psychi- uh, ano to, psychiatrist ko para uh, i-cleanse kung ano man yung mga ayaw mo na nasa isip mo. Diba? Yes. Actually, life-changing events can actually, alam mo yun, pwede, ta mag, pwede tayo mag-bug down, ano? Mm-hmm. Pero pag may kausap tayo na sabihin na okay lang yun, part ng buhay lang naman yun, mm-hmm. aangat ka rin, babangon ka rin, at least mabibigyan ka ng pag-asa. At ah, kanina pala may sinabi siya na gusto niya magpakamatay dahil sa nangyari sa kanya. Opo. Ah, ito ang sabihin natin na medyo delikado, no? Kapag mm-hmm. tuloy-tuloy na isipin niya na ang solution dito ay magpakamatay na siya. Yun. Yun ang medyo dumi-disorder Yeah, na talaga. Ang, ah, Pero um, ano, may pag-asa pa rin. Alright. Yeah, <laughs> pero Maraming Uh, Doktora, uh, kasi po hindi namin binibigay kay uh, Hasmin yung contact uh, details ninyo dahil mm-hmm. po siya, uh, nakarelate po siya ng husto baka dito sa story. Kong, <laughs> baka po bigla akong umatak sa clinic. Ayan, okay Nick, lang yun. Ayan, <laughs> pero paano nga raw po ba uh, kung sakali, uh, Doktora Babes, uh, thank you, uh, paano po ba makapunta rin at makakonsulta kung sakaling kailangan? Hindi lang naman po dito sa hypersexuality o meron po bang expertise? Sa ang, ano hyperacidity ano po ba? <laughs> hyperacidity, meron po kayo? Actually, pumunta lang kayo dito sa St. Luke's sa uh, Medical Center sa Quezon City at you're very much welcome mm-hmm. to see me. Ayan. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Babes. Salamat. Dr. Babes so Arsenia ng uh, St. Luke's. Uh, pinipituhan ho yata kayo. Oh. May, may, si doktor. <laughs> E Hindi daw po sa parking. Pwede. Ah, sa parking, sa parking. <laughs> Ayan, thank, thank you so po. much. Alright. Salamat po, Doktora Babes Arsenia ng uh, ah, St. Luke's. Kaya ko lang mo po po, yun nga, feeling ko talagang uh, ang katapat lang yan isang ano, taong, tama yung sinabi ni Doc, taong mapagkakatiwalaan and someone na magpapamulat sa kanya na mali ang iniisip niya tungkol sa mga relasyon, sa pagmamahal at sa konsepto niya sa mga kalalakihan. Iyan. Tsaka y- yun naman talaga 'di ba? Isang tao lang na magtuturo sa iyo uh, ah, ng uh, pagmamahal na totoo na. Ah, mm-hmm. Uh, so you just be careful next time, Chloe. Ayan, kasi Kuriko. tinatanong mo kung anong uh, gagawin mo. Sige lang, nasubukan mo na mag-date. Ang sarap ng feeling. Tama. Ayan, hindi nga lang maganda ang ending. Masarap ang feeling. Maghanap ka nung may maganda ng feeling, may maganda pang ending. Correct. Tsaka I think dapat baguhin mo yung konsepto ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ah. Yon. Konsepto ng pagmamahal sa sarili mo. Kasi, Itaas mo, i-level up mo. Correct. Level Gawin up. mong kagalang-galang ka respeto. Mm-hmm. Yan. Ayan, mga kapamilya, maraming maraming salamat po. At uh, syempre, ang inyong mga sulat, hinihintay namin yan dito sa MOR. Ay, mag-email po kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. Yon, o kaya naman, eh, pumunta ng personal o kaya naman ipadala via snail mail ang inyong mga sulat. Ang address, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear M.O.R. Nakasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si